Okay mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, pag-aaralan ay may kinalaman sa fellowship. Okay? Or eto, specifically, biblical na diwa ng fellowship. Nung nandiyan ako sa Baguio, I think napag-usapan natin dito dyan, yung uh, chapter doon sa Acts, chapter 4. Okay? At naisip ko, magkakaroon tayo ng series this month, God willing, na ah, pag-aaralan natin ano ba itong fellowship na ito ay yung ganit, since tayo nag-online, ano, pwede ba nating matukoy, maituring na yung ganitong online Bible study na ginagawa natin ay fellowship? Isa yan sa ating mga sasagutin. Maaring hindi ngayon sa, sa oras na ito sagutin natin yan, pero sa ating pagpapatuloy na pag-aaral this month. And so I hope na makasama ko kayo. At kung meron pa tayong mga kapatid na pwede nating maakay sa ganitong online Bible study natin ay gawin po natin. Okay? Okay, so ito yung ating topic ngayon, biblical na diwa ng fellowship. Uh, unang bahagi yung ating gagawin. Uh, paglalatag muna ng kahulugan yung siyang ating gagawin sa sandaling ito, ano ba yung fellowship na yan? Kasi gasgas na gasgas eh. Yung salitang fellowship na yan sa Christendom or sa simbahan. Kapag Kristiyano ka, nagiging expression mo na yan. Karaniwang expression, karaniwang katagana, gamit na salita, ang salita o katagang fellowship. And so, yun yung ating magiging kumbaga trabaho or pag, pagbubulay sa uh, mga sandaling ito alamin natin yung kahulugan. Okay? Ilatag muna natin yung kahulugan at yung pagkukunan ko ng kahulugan ay yung Biblia. Okay? Kaya biblical eh, na diwa ng fellowship. Paano ba binibigyang kahulugan ng Biblia ang fellowship? At gagamit ako dito ng isang approach na ang tawag ko ay uh, definition from uh, defini- uh, definition from description. Okay? Definition from description. Yan yung gagamitin kong approach dito. Although napakaraming paraan na pwede nating maggamit uh, to somehow understand itong fellowship sa kanyang biblical na diwa. Pero isang approach lang gagawin ko ngayon, uh, definition by description. Ibig sabihin, pagpapakahulugan na galing sa paglalarawan. Okay, paano ba yun? <laughs> Mukhang kakaiba yun. Ah. Okay? pagpapakahulugan na galing sa paglalarawan. Pero bago yan, kwento muna tayong panadero ngayon. Uh, isang paborito kong manunulat na naging paborito rin ng ating bayani na si Gat Jose Rizal na walang iba kundi si Alexander Dumas. Etong si Alexander Dumas, noong I think mga 18th century, ay nagsulat ng isang nobela na pinamagatang I think nagustuhan nito ni Rizal ng ating bansa ah, ng ating pambansang bayani nagustuhan niya itong book na ito yung The Count of Monte Cristo Ayan, uh, nagpaliyab yan ang political na desire ni Rizal, ng ating bayani, upang kahit papano'y mailigtas sa kahirapan at katiwalian ng ating inang bayan noong kanyang panahon. Pero maliban sa tinatawag na, uh, tawag dito yung at the Count of Monte Cristo na aklat na ginawa ni Dumas, si Dumas ay nagsulat rin ng isang aklat na kung saan sa aklat na yon ay matatagpuan yung napakagandang kwento ng pagkakaisa o sa wika pa nating mga Pilipino, bayanihan. Okay? Now, ang kwentong yon ay uh, sa aking pagbabasa ay pinagbibidahan ng apat na lalaki na ang pangalan ay Atos, Portos, Aramis at the Artigan. Now, bawat isa sa kanila, yung nakikita niyo apat diyan, just a representation, ano, uh, ay bawat isa sa mga lalaking ito ay may kanya-kanyang talento, skill, ganyan. Si De Artigan ay isang analytical na leader, samantalang si Portos naman ay pagdating sa physical strength ay talagang napakatindi. Siya kumbaga yung kumbaga sa games pa yung melee, yung talagang pambato, pangsugod. Samantalang sina uh, Atos at saka at saka si Aramis ay more on sa long distance na battle. Now, uh, just to make the story short, napakaganda kasi ng kwento doon sa sinulat nito ni uh, ni Dumas pero yung kanyang uh, kanyang aklat ay pinamagatang The Masketeers yun <laughs> ayun yung pala yung aklat na yon. at etong mga apat na itong lalaki ito sila yung mga musketero kumbaga nako marami kwento akong pwedeng masabi sa isang araw, etong apat na ito ay na-assign sa isang sabihin nating palasyo na dapat nilang i-defend. At sa palasyong yon, uh, ah, may susugod na 50 katao, mga matitindi talaga mga uh, uh, kaaway, na mga moskitero rin. And so nagkaroon, just to make the story short, sa kwento ni Dumas, nagkaroon ng 4 versus 50 na labanan sa palasyong yon. At habang sa init ng laban, etong si D.R. Tagan, yung nakaupo dyan, na yung nakikita nyo sa larawan, dyan sa portrait, etong si D.R. Tagan ay sumigaw ng isang prinsipyo na kung saan yung kanyang sigaw na yon ay naging matingkad na prinsipyo ay, at idealismo sa kasaysayan ng bawat samahan, korporasyon, organisasyon, at maging actually sa simbahan. And actually, yung kanyang sigaw, uh, kung pag-aaralan ng kas- kasaysayan ay sinasabing may relihiyosong ugat. Okay? Yung sigaw ni ni D.R. Tagan, kumbaga sa wikang Pranses at saka sa wikang Latin ay yung sigaw na ito. Tos por un, un por tus, unus pro omnibus, kung sa wikang Latin, omnes pro uno na kung isasali natin sa wikang Ingles, yung sigaw ni D. Artagan doon sa ganung matinding labanan na kung saan ni-encourage niya yung kanyang mga kaibigan sa pakikipaglaban na yon, kaya natin to, kaya natin to, sapagkat matitindi sila mga lalaki, baga, mga musketeers. Sabi ni D. Artagan, all for one, one for all. All for one, one for all. Yun, yan, yan yung kataga na siyang naging sigaw ni D.R. Taga na siyang leader sa grupo ng masketers sa matinding labanan na yon sa modern uh, illustration, uh, uh, pwede kong balikan yung isang naganap sa isang paborito kong palabas na walang iba kundi yung Avengers doon sa Endgame na kung saan sa pakikipaglaban ng tatlong foundation ng Avengers, well, ay lamang sa uh, sa canon kumbaga ng palabas ng Marvels ngayon, ano? Na kung saan si Captain America and then si Thor at saka si Iron Man, oh, bugbog na bugbog sila and then one time ay na nga, alam niyo yung storya oh, kung kayo manonood niyan. Pero lover ako ng mga ganyan. Since creative writer ako. Pero yon nakikita nyo sa screen, ano? Ang ganda ng pananalita ni Captain America habang sa makikipaglaban. Sabi niya, Avengers Assemble! Grabe. Nung sinabi ni Captain America habang nandun kami sa sinig, grabe, kinalibutan yung aking pangangatawan. Talagang tumindig ang aking balahibo. Na, napakarami pang mga story yung pwede kong masabi. Pero ano yung point ko kung bakit ko ginamit yung mga ganyang illustrations? Okay? Ano yung point doon sa principle na pinasikat ni Alexander Dumas na all for one and one for all at maging sa sigaw, hindi man sigaw, maging sa pananalitan ni Captain America na assemble. Ano yung meron dyan? Well, kasi mga kapatid, kung ating pag-aaralan ang Biblia, sa totoo lang, yung all for one and one for all nakataga at maging yung salitang assemble ay higit at makulay at totoo at hindi hipokritong ipinapakita sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng iglesia. The church That's why si Paul sa New Testament ay gumamit ng isang kataga na siya lamang yung siyang gumamit sa mga New Testament writers. Ano yung katagang yon? The church, the body of Christ. Na kung saan doon sa church na yon, the body of Christ, bagamat mayroong pagkakaiba-iba sa parte ng katawan, magkagayon man sabi ni Paul, iisa sila sa katawan bagamat may iba't ibang parte, ngunit iisa sa katawan. Sa totoo lang mga kapatid, sa atin nagaganap ng makatotohanan ang katagang assemble and all for one and one for all. O sa katagapan natin mga Pinoy, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Okay? Na pag-aralan natin ang New Testament mga kapatid, may tatlong salita sa Grego na kung saan isinalin sa wikang Ingles sa isang salita na fellowship. That's why, kapag ang gamit mong Biblia ay Ingles, mapa New King James Version man yan, or NAB, ASB, anuman man NASB, ano English version na meron ka dyan, medyo hindi mo makikita yung tatlong salita na ito at minsan hindi mo ma- mararamdaman yung impact ng gustong sabihin ng salita sapagkat yung tatlong salita sa Grego kasi ay binalutan lamang ng isang salita sa Ingles na walang iba kundi fellowship na hindi yan ginawa sa wikang Tagalog ng ating mga translators or scholars sa Tagalog. Okay? Pero sa wikang Ingles, medyo malilito ka sapagkat may tatlo kasing salita sa Grego eh. Una, yung salitang hitairos. Yung hitairos na yon, itrinanslate yan sa wikang Ingles na fellowship rin, ngunit yung kanyang ibig sabihin lang ay friendship. Okay? Friendship. Yung merong kang kakilala, acquaintance o kasakasama, hitairos ang tawag doon. Okay? Kaibigan, ganyan. Yung isa pang salita ay metokos, na ang ibig sabihin kabahagi. For example, uh, kung is, ik- ikaw ay nagtatrabaho sa isang uh, kumpanya, he, metokos ka doon. Part ka ng kumpanyang yon or organization na yon in uh, oh, parang uh, member ka lang doon, member. Hindi ito talaga tumutukoy doon sa essential, no? Doon sa pinakakaluluwa mo kumbaga. Kundi yung doon lamang sa physical mo or doon lamang sa, yeah, yung sa nakikita. Yan yung metokos. Kabahagi ka lang doon. Kabahagi ka lang. Kasama ka lang doon. So parang meron din itong um, uh, connection sa Hitairos. Metokos, kabahagi ka lang. Member ka lang ng ganong school, ng ganong faculty, ng ganong company, ng ganitong work, ganyan. Pero may isang salita na kung saan napaka-espesyal sa mga apostol at paulit-ulit na ginagamit sa New Testament para sa word na fellowship. At yun yung salita na dapat nating maintindihan. Okay? At ano yung salitang yon? Well, ang salitang yon ay ito. Koinonia. Koinonia. Okay? Na kung saan isinasalin sa wikang Tagalog na kaisa. Hindi lang ikaw kabahagi, hindi ka lang kasama, kundi kaisa. At yung pagiging kaisa mo, nakalagay dun yung kaluluwa mo eh. Ando dun yung kaluluwa mo. Talagang parang gusto mong sabihin, handa akong mamatay para sa samahang ito, handa akong mamatay para sa kaibigan kong ito. Okay. Na, tanungin ko lang kayo no, sa mga nagtatrabaho, handa ka bang mamatay para sa ka-office mate mo? Hindi yun eh. Pero pag yung koinonia, yung Christian, kaya si Apostle Paul doon sa kanyang writings of 1 John, actually yung Christian, handa dapat siyang iala yung kanyang buhay doon sa kanyang kapwa. And so yung koinonia is handa kang ibigay ang sarili mo doon sa kaisa mo. Okay? So parang ganito, sa ating mga taga-simbahan, parang ganito handa akong mamatay para sa aking kapwa Kristiyano. That's it. No, hindi ko napupuntahan yung verse na ginamit dyan ni Apostle John doon sa 1 John chapter 1, uh, ah, chapter 3 kasi tatagal tayo sa muli Pero iyon, yung pag sinabing kaisa ka, nandoon yung kaluluwa mo. Now, tingnan nyo itong paglalarawan na ito. Ito yung kahulugan ko kung gayon sa fellowship. Pero, ito muna na para sa akin, sa pag-aaral ko ng bagong tipan, ganito yung nabuo kong kahulugan sa fellowship talaga kung ano yon. Okay? Ito yon, nakikita nyo sa screen. Ito'y nakikiisang pahalaga o kaya nagkakaisang pahalaga sa isang parehas na halaga o layon o tulad na adhikain. No, minsan pa wordy, no? Maring sa atin dyan, medyo hindi natin makuha yung pagkakatagalog. Pero kung makikita ninyo, may dalawang salita na laging naglalaro. Isa at pahalaga. And so, pero yung kanilang pahalaga, parehas Meron silang parehas na purpose, meron silang parehas na desire. Okay? So, parehas yung kumbaga value system ninyo. Pa, uh, kung sa philosophy pa, sa usapin ng a- e-, a- e-, axiology e-, na tinatawag, parehas kayo ng pinapahalagahan. Yun yun eh. Parehas. And so, eto, walang magaganap na tunay na fellowship, walang tunay na fellowship kung walang nagkakaisa na pahalaga sa isang bagay. Okay? Kung wala tayong parehas na pinapahalagahan, wala tayong tunay na fellowship. Okay? Now, ipapaliwanag ko pa yan sa mga susunod nating pag-aaral pero yan muna yung aking maituturing na pagpapakahulugan sa salitang fellowship. Ano mang pakahulugan na lumalayo sa ganyang kahulugan, mga kapatid, Okay? Medyo medyo may kayabangan tong sasabihin ko, pero anumang pagpapakahulugan na lumalayo sa ganyang kahulugan, hindi iyon ang koinonia o fellowship na tinutukoy ng New Testament. Okay? So may tatlong salita dyan na naglalaro, nagkakaisa, pahalaga, parehas. Yun ang koinonia. Kasi yung salitang, eto, tingnan nyo tong diagram na to. Yung salitang koinonia kasi na Grego, galing yan sa salitang ugat sa Grego na koinos. Nang ibig sabihin lang ng koinos ay common. Na kung isasali natin sa wikang Tagalog, ibig sabihin parehas. Okay? So diyan nagmula yung salita na sa English na common and communion. Now, dito sa diagram na ito, oh, di ko mabantayan ang oras ko dito kung anong ah, <coughs> oras na ako. Okay. Pero dito sa illustration na ito, etong bilog na ito, etong circle na ito, siya ang analogy natin sa common. Okay, no? Yan yung common, yan yung parehas. So, dyan sa, sa diagram, may, makikita niyo yun, meron akong description na bilog ng isang kabuuhan at bilog ng isang layon. So, yung bilog na yun, for example, yun yung purpose, yun yung desire, yun yung value, yun yung pinapahalagahan. Now, etong mga circles sa loob dyan, sila yung kabahagi Okay, doon sa bilog. Okay? So, nandudoon sila sa isang bilog nang ibig sabihin, etong mga bilog na ito, mga tao yan, no? meron silang parehas na pinapahalagahan. Okay? Kasi kung hindi sila parehas, hindi dapat sila nandoon sa isang bilog. Dapat nasa labas. Okay? Kung magkaiba kayo ng value system o kung magkaiba kayo ng pinapahalagahan o value, okay, or magkaiba kayo ng desire o purpose, wala kayong fellowship. Pero yung bilog na yan, isang purpose yan at yung mga bilog o mga tao na pumupunta o nakikiisa doon sa loob ng bilog na yon, sila'y may fellowship. Okay? Kasi meron silang parehas na layon, meron silang parehas na purpose, meron parehas na, de- na desire, meron parehas na pinapahalagahan. So yan yung ibig sabihin. And so sa loob na yon tinatawag silang kabahagi. Okay? Bahagi eh. Part sila eh. Hindi sila yung buo, kundi part. That's why bahagi. Hindi naman kabuuhan. Yung kabuuhan, yun yung below. Pero yung nakibahagi, bahagi yun. Okay? That's why sa iglesia, hindi ikaw yung iglesia lang na parang ikaw lang iglesia, kundi bahagi ka ng iglesia. Ganun yun. Kabahagi ka. At sa kabahagi na yun, kapag pag-aaralan natin yung New Testament, mamaya makikita natin to, merong tinatawag na linya ng kapit-bisig. Okay? Mamaya ko na lang yung papaliwanag. Now, yung isang taong nasa labas na gustong pumunta sa loob, ang tawag sa kanya, pakikibahagi pupunta pa lang siya doon. Okay? Pupunta pa lang siya doon. Pero yung mga taong nandoon na sa loob, kabahagi na sila. Pero yung isang tao, running out of time, ako 10 minutes, okay, yung isang tao na pupunta doon sa bilog, makikibahagi pa lang. Okay? Well, yan muna yung simple ko ng paliwanag diyan sa illustration na yan. Lumalakad yung ating minuto, napakabilis ko dito. At pag sakaling mawala ako, balik lang tayo guys ha. Yun yung ating disadvantage dito. Uh, napuputol tayo gawa ng uh, limit ng ano ng ng zoom. Now ito. Uh, ah, merong ilang palaisipan tayo gamit yung diagram na yan at gamit yung nakikita ko sa New Testament ilang palaisipan hinggil sa uh, sa koinonia kung ano yung ibig sabihin ng koinonia sa pagkakagamit ng New Testament una eto koinos okay no alam niyo na yung koinos Mula sa salitang coins o common, ang fellowship ng bagong tipan, yung word na BT dyan ay bagong tipan. It's just abbreviation ko lang. Okay? Ang fellowship sa bagong tipan ay ipinapakita na panghahawak sa parehas na bagay o pagnanasa layon. Now take note, may tambalang salita akong ginamit dyan pag nanasa layon. Parehas kayo ng desire purpose. Parehas kayo, yun nga, nung kaninang sinasabi ko ng value system. Parehas kayo nandoon sa bilog. Kapag wala kayong parehas na pinanghahawakan, wala kayong fellowship. That's why, unahan ko na lang ano, that's why napakahalaga, actually sa New Testament, unahan ko na lang, pero pag-aaralan natin to next time, napakahalaga ng iisang kapit sa doctrine walang doctrinal statement ang simbahan kapag hindi maliwanag yon na parang pa, uh, <laughs> wala kayong maliwanag na ano ba yung tinatayuan nating doktrina? Wala kayong fellowship. Huwag nating ituldukan ang fellowship na nagsasama-sama lang tayo o kaya uh, say hi, say ho, ganyan, o kaya nandoon lang sa loob ng simbahan. Hindi yun ang fellowship. Well, part yun ng expression, pero sa totoo lang, ang ang foundation ng fellowship ay doktrina. Meron dapat pangungusap ng katuruan na kung saan doon kayo nagkakaisa. That's why meron tayong tinatawag na statement of faith or doctrinal statement. Kapag hindi tayo magkadoktrina, wala tayong fellowship. Ganun lang yun. Wala tayong fellowship kung hindi tayo magkadoktrina. Yan yung dapat. That's why napakahalagang binubuo sa loob ng simbahan at pinapahalagan sa loob ng simbahan kung ano yung katuruan ng simbahang yon. That's why napakahalaga sa mga pastor. Ito yung kulang na kulang na babanas ako dito sa amin sapagkat dito hayo lang ng hayo yung mga tinaguri ang mga pastor at mga ministro dito sa amin pero hindi nag-aaral ng doktrina. Tapos magtatatag ka ng isang simbahan Napa, na, napakakainin mo lang ng rela, rela, rela, relasyon, pakikisama, pakikisama. Hindi pwede yun. Kinakailangan na ang simbahan tumayo sa isang matibay na katuruan. At saan na bumula? Sa scripture. Yun yun. Yun yun. Hindi pwedeng walang doktrinang matibay at yung pastor walang alam sa doktrina sapagkat kung walang alam yung pastor sa doktrina, paano ni membro? Masakit itong sinasabi ko ngayon, pero yan yung sinasabi sa New Testament merong parehas na dapat hawakan pero paano magkakaroon ng parehas na hawakan kung walang magtuturo sa dapat na parehas na hawakan? Walang koinos, walang koinonia, walang fellowship kung walang parehas na panghawakan. At sino magbibigay ng parehas na panghawakan? Pastor. Okay? That's why napakahalaga ng statement of faith. Ikalawa, ito pa yung ating makukuhang definition. Now, kapag ako maano lang, no, balik lang tayo mga kapatid, ha, kasi ito yung, dis- minsan pa, inuulit ko na naman, disadvantage natin sa Zoom. Pag sa Google Meet kasi, walang ganito eh. Pero pag sa Zoom, merong limit ng time. Ikalawang sinasabi ng New Testament, no? okay, eh, ang ginagawa natin ngayon dito, ah, uh, definition by description. Meron tayong series this month na gagawin dyan. Pero ito muna, Uh, ito'y ugnayan o relasyon. Ang koinonia, ito'y ugnayan o relasyon. Kaya sa sa sa wikang Tagalog, ilang beses nakita uh, ah, RSTB ng mga salin sa Tagalog na isinasalin sa iba't ibang salita sa Tagalog yung salitang koinonia na kung saan ang disadvantage sa wikang Ingles sinalin lang sa salitang fellowship. Pero actually, sa wikang Tagalog, nakuha ng ating mga biblical scholar at tagapagsalin na dapat isalin ito sa iba't ibang uh, features leaders, kumbaga, kasi napakakulay, napakatingkad ng kataga na fellowship. Okay? Isinasalin sa salitang pakikiisa, pakikisama, pakikibahagi, pakikiambag, at yung word na pakikiambag, sa totoo lang, kung context ng New Testament, may kinalaman sa financial distribution. Tapos, pakikipisan, isang napakalalim na formal na salitang Tagalog na kung saan yung pisa na yung puso sa puso, kaluluwa sa kaluluwa. Kumbaga, alam ninyo yung amoy ng kaluluwa ng bawat isa. That's why merong salitang Tagalog na utol. Bakit may utol? Bakit ako mahilig mag, mag magtawag ng utol? Kunyari, si Pastor Billy Moore, Pastor JR, natawag kong tol. Ayoko ng bro. Sabi ko tol. Bakit tol? Kasi kaputol eh. Kaputol ng ano yun, yung sa, yung sa nanay, di ba? Yung ano tawag doon? Ah, basta yung sa pusod. Kaya tol. Utol. Kaputol eh. Uh, at since uh, pa, pa, ah, tayo Christians, meron tayong may isang sinapupunan ng pinagmulan. So, sinapupunan ng Diyos, kumbaga, parang gano'n. And so, yun eh. Uh, meron kayong pinag, pinagmulang isang sinapupunan lang, kumbaga. Kaya kaluluwa sa kaluluwa, alam ninyo, nararamdaman ninyo eh. At dito sa fellowship namin, sa totoo lang, bagamat papasimula at konti lang, nagkakaroon kami ng pakikiramdam sa, sa, sa, sa damdamin ng bawat isa na kahit nasa distance kami. Minsan, nararamdaman ko si kapatid na ganito, baka malungkot. Kahit hindi pa kami nag-uusap. Bakit? Sapagkat wala eh may, may Holy Spirit na, nagpap, na, na nagpapagkaisa ng aming damdamin at isipan. At yan yung napakasarap marating sa isang samahan na magkaroon ng ganong uri ng damdamin na kahit napakalayo ng isang kapatid, alam mo kung meron siyang uh, ah, dugo ang damdamin, kumbaga, parang ganun, kung siya'y nalulungkot o may problema. Okay? Kung hindi natin yan nararanasan sa ating fellowship, hmm, we need to mature. We need to mature. Next, ito, eto medyo matindi to. Kapag ginagamit ang fellowship sa ugnayang Kristiyano, ang banal na spirito ang batayan at kapitan ng ugnayang ito. Ah, hindi ko to may papaliwanag ng madami. Hahaba ako. Mawawala ako sa lesson natin. Pero ito, kung ang isang tao ay hindi Kristiyano sa puso, take note tayong katagakwa, Kristiyano sa puso, sapagkat meron mga pwedeng pupunta ng simbahan member lang ng simbahan pero hindi kristyano sa puso. Ang tawag sa kanila dito sa amin, kristyano sa nguso, hindi sa puso. So may dalawang uri ng kristyano sa simbahan. Kristyano sa puso, ikalawa, kristyano sa nguso. Okay, kaya nakanguso ako dito ngayon, kung sakaling nagaano man dito yung signal natin. Kristyano sa puso, Kristyano sa nguso. Okay? Man, malapit na ang 40 minutes. Okay, malapit. Malapit na ako. Okay. Okay malapit na daw yung ano, yung aking time. Okay. And so, ayun, ah, medyo na, <laughs> na, na ano lang ako dito. Pero yun, so may dalawang uring kristyano sa simbahan na yun, ganun ha. Ah. And so, yung yung isang tao, maari siyang magpakita at magpadama ng mabuting pakikipagkaibigan at nakakatuwang personality. Ayun, yung isang tao sa simbahan, eh, ang sarap, kalug siyang kasama, masayang kasama. Pero ito, ito ha, ito yung key kung walang banal na spirito sa puso niya, yung kanyang pakikisama ay walang pinagkaiba sa halakhak at barkada ng sanlibutan. Grabe, wala akong time to explain that. Pero may mga pumupunta sa church, ang sarap kasama, palangiti, para mga ganun talagang sila yung buhay ng kumbaga ng samahan. Pero yun nga eh, kung walang Holy Spirit na nananahan doon sa masayang personality na yun na doon sa simbahan, hindi mo siya ka-fellowship kahit na natatawa ka sa kanya. Bakit? Sapagkat kasi ito eh, ito yung sinasabi sa New Testament hinggil sa koinonia o fellowship. Ang banal na spirit ito, siya yung batayan at kapitan ng ugnayang Kristiyano. Kapag walang Holy Spirit sa katawan mo, o oh, masama mang sabihin, masakit mang sabihin, kapatid, o oh, kung pwede man kitang tawagin, o kaibigan, hindi kita ka-fellowship kung walang Holy Spirit sa buhay mo. Kita mo yon? <laughs> Ah, grabe. That's why gumamit si Paul ng terminology na we are temple of the Holy Spirit nananahan sa puso mo ang Panginoon, in other words, kung hindi ka Kristiyano, kahit na masaya kang kasama, hindi kita kaisa. Hindi kita kaisa. Maari kitang kasama, pero hindi kita kaisa. Bakit? Wala kang Holy Spirit. See that? We need that. Oh, <laughs> okay, grabe. Sayang, wala dito si Pastor JR. Eh. Sigurado matatawa sa sinasabi ko ngayon. Pero napakahalaga ng ganyang principle. Okay, balik tayo no. Kuha lang ng kape yung iba. Kuha lang yung kape yung iba. Ayan, naputol na tayo na. Di bali matatapos na tayo. Ilang? Kuha ng kape yung iba. Tapos eh, snack lang muna kayo dyan. Relax lang muna tayo. Okay. FN participants. Okay, meron pa pong papasok dito. Okay. Okay, tuloy na ako ha. Mapos-ops. Iyan ko ulit. Oh. Uh, record. Tapos yung share screen uli natin. Kunin ko. Okay, so nandito na uli ako. Ay, ay, ang bihira. Balikan ko lang. Mga kapatid, next time kung na, kung accessible sa inyo yung ang tawag dito, uh, accessible yung ayan, Google Meet, yun, wala ako sa mind ko. Ayan, Okay, ayan doon ay tuloy-tuloy lang kasi. Pero kung ano man yung, kung okay sa inyo ang Zoom, okay lang din naman ako dyan. Pero meron tayong ganitong disadvantage pagdating sa uh, ganyan. Okay. So, I hope na okay, nakikita uli yung PowerPoint. Okay ha? Ah, so, tandaan nyo. Medyo mabigat yung sinabi ko kanina, pero wala po akong magagawa mga kapatid. Ako'y lingkod ng salita ng Panginoon. Dapat kong sabihin yon. Kung, um, minsan pa, no? Parang may mga bago dito ako nakikita yung aking way ng pagsasalita kabitin yung Tagalog. So dito, <laughs> kakaiba yung language namin, yung diction, yung accent, so parang tunog mayabang ako, parang ganoon, hindi Manilenya yung dating. Pero yun nga, ilang beses kong nabanggit, ganun lang kami dito magsalita, parang galit o parang mayabang, pero may pagmamahal yan, parang ganun, okay? So, medyo culture adjustment lang po tayo dito. Okay, next po tayo na na, na slide o na, na line, principle is ito. Um, ang koinonia ay may buhay at kumikilos na pagmamalasakit sa kapatiran at sa gawain ng Panginoon. Well, hindi ko to ma-explain ng, ng marami ngayon kasi next na, na part natin, pwede natin tong higit na mapag-aralan. Pero, uh, just a general ano lang, uh, kapag mamasdan mo yung ano, yung yung Acts, yung Book of Acts, makikita mo diyan lalo tigit sa chapter 4, yung pagkakaisa, yung pagiging common sa isa't isa, kumbaga, o communism, kung tutuusin, ng bawat mananampalataya sa isa't isa. At yung kanilang attitude sa isa't isa ay yung talagang pagmamalasakit, ganon pagmamalasakit. At si Apostle Paul sa kanyang mga writings, kung ating titingnan, for example, sa Philippians chapter 2, kanyang laging concern sa mga simbahan na magkaisa sa spirito, magkaisa sa iisang pananaw, sa iisang value o pagpapahalaga sa buhay, ganon. Na walang iba kundi yung uh, value ng uh, pagiging, uh, yung, uh, yung, yung Christian values, ganon. Na kung saan si Christ, yung siyang center ng kanilang mga pinapahalagahan, tinatanaw at adhikain sa sa buhay. Uh, parang ganyan. Now, next na point tayo, na next time, git ko pa itong papaliwanag. Pero yan lang, isa yan na, feature o katangian ng biblical fellowship. Now, si Paul, meron siyang kataga sa Grego na paulit-ulit actually, at nung tinignan ko yung New Testament, siya lamang yung siyang gumamit nito na kataga, which is sa Greek, aleilon. Ganun, aleilon. Na itinatranslate sa wikang English na one another. Okay? Ah, biruin yun, no? Oh. Nung itranslate sa wikang Ingles, nagtambalang salita eh. Pero sa Greek, isang salita lang yan, aleilon. Pero nung, nung translate sa, sa English, kasi walang makitang sapat na isang salita upang isalin yung aleilon, gumamit sila ng tambalang salita. At kung ako siguro yung magsasali niyan, bakit gumamit pa ako ng tatlo na, na, na salita? Okay? Pero yun, one another. At yung ating mga scholar sa wikang uh, Pilipino na tagapagsali ng Biblia, yung kanilang ginamit na, na, na kataga para sa alelon o one another ay simple actually. Inulit lang na salita. Eh. Isa't isa. Grabe. <laughs> Ah, grabe. Now, makikita niya dito sa point na ito, yung alelo na yan, yung siyang dapat nating maging reference or sanggunian paano ko ba mauunawaan yung ibig sabihin ng koinonia of fellowship? Well, laruin mo lang sa isip mo kung ano yung diwa, okay, diwa or spirit or yeah, ah, wala, wala na akong magamit ng salita. Ano ba yung talagang pinaka-essence, kumbaga, root ng ibig sabihin ng one another or isa't isa? Ah, grabe. Now, kung i-relate natin ito sa two greatest commandments ng Panginoon, ang tindi ito eh. Kasi mismong yung Diyos, no? Bagamat siya ay, <laughs> bagamat siya ay isa, pero sa loob niya, merong isa't isa na nagkakaisa. Kuha niya? <laughs> O kaya, ang Diyos bagamat isa sa kalikasan, pero sa loob niya, merong mga persona na nagkakaisa or isa't isa. Pag sinabi kasing isa't isa, balik tayo dito sa diagram, yung pinaka-diagrammic description ng isa't isa actually may tali. Kunyari ako to, yan, may, may tali kunyari ako dito, tapos yung taling yun, nakabigkis rin kay Mrs. Parang ganon. That's why sa kasal, uh, parang nawala ng I think meron eh, nakalimutan ko lang. Pero merong seremonya ng pagbibigkis na kung saan yung isang ito at yung isang ito sila'y magiging isa sa pamamagitan ng isa't isa na yung isa't isa isinakatuparan sa proseso ng bigkis. Bigkis. Big Kita niyo yon? Ha, ah, grabe ito. Ang sarap mag ang sarap mangaral pagdating sa kasal o kaya pagdating sa love life. Grabe. Kaya nako, hindi biro yung humanap ng partner sa buhay. Sa totoo lang. Hindi biro. Kasi magiging one kayo eh. Isa-isa. Nagkakaisa sa kaluluwa. Now, just to share this, ano? Alam niyo ba yung asawa kong yan? Kahit minsan nasa malayo yan, nararamdaman ko kung masaya yan o kaya parang nasa panganib. Paano yun nangyayari? Oh, uh, sa physical or scientific na explanation, hindi ko ma-explain yon. Pero kung pupunta tayo sa philosophy, sa tinatawag na metaphysics, maaaring pwede pa. Ang ibig sabihin, walang physical, walang physical na pagpapaliwanag kung paano kung nararamdaman na okay lang si Macy sa malayo o hindi. Pero nararamdaman ko yon. Bakit? Kasi naniniwala ako na yung isa't isa o koinonia ay hindi lamang pagkakaisang physical o literal o material o lokal, kundi spiritual. Spiritual. Puso sa puso, kaluluwa sa kaluluwa. At sa totoo lang, ganyan yung nagaganap sa mag-asawa. Sa totoo lang. Oh, pambihira. Ang dami kong pwede masabi dito. Pero yan yung Next na point, yan yung dapat nating pagmuni-munihin kapag iisipin yung salitang koinonia. Yung expression na yan o kataga ni Paul na alone o one another or isa't isa. Numero uno yan natin na reference upang mapalawak, mapalawak yung ating understanding sa apostolic na usage or gamit ng koinonia or fellowship. Okay? Next point. Next point. Na kung sakali hindi nyo ah, nakukuha itong ating um, sa mga pinapaliwanag dito, may recording tayo dito mga kapatid, audio and video and so pwede lang natin itong balikan. And also as a matter of uh, accountability kay Pastor JR at sa iba nating mga kapatid dyan sa liderato. Next is ito. Uh, uh, mapapalawak rin ang pananaw sa, sa koinonia gamit ang theological na katagaan punto ng Apostles' Creed na kung saan ginamit doon yung katagang communion of the saints. Oh, pambihira, isang napakalawak na topic na naman ito. Communion of the saints. Communion of the saints. Grabe. Um, pero, isang way, isang way na pag-explain dito ay yung sinabi ng isang 15th uh, century theologian na si John Calvin na kung saan sa kanya ko kinuha yung pangalan ng aking anak. Pangalan ng aking anak ay John Calvin. To. Siya yung theologian ng Protestant Reformation. Kung si Luther yung siyang, Martin Luther yung siyang Leon or Bonifacio ng Protestant Reformation. Si John Calvin naman yung tawagin nating Gat Jose Rizal ng Protestant Reformation. Matalino ito. Tapos rin ng batas and then nagkaroon ng uh, ah, umbaga, pag mastery sa theology or biblical theology. Pero wika niya na may kinalaman sa uh, questions to help us. okay lang, saglit lang. May nangyari dito yung technical. Pero wika ni John Calvin, uh, hinggil sa communion of the saints or fellowship na yan, ganito. Dinescribe niya yung communion of the saints or koinonia o fellowship na <laughs> ang ganda ng kanyang ano. Sa wikang Ingles, it, is, sinaling ko lang sa, sa wikang Tagalog Or Ang ginamit niya sa original ay Latin. Okay? Uh, pero sa translation sa English, sinalin ko sa wikang Tagalog. Ang kanyang sinabi, yung fellowship ay kahanga-hangang ganda na nagpapahiwatig ng katangian ng iglesia. Pero yung pinaka-point dito is yung kahanga-hangang ganda na supposed to be dapat maging katangian ng iglesia. Now, bakit ko sinabing supposed to be or dapat? Kasi sa totoo lang, kapag minsan mapupunta ka sa mga Christian church, ay pambihira. Mga local churches, ha? Ah, pambihira. Hindi nakikita yung spirit ng koinonia o yung sabi ni John Calvin, kahangahangang ganda. Kung ano man yung pinamagandang matingnan sa loob ng church, sa totoo lang, ay grabe. Alam niyo kung ano yon? Yung fellowship natin That's why doon sa Psalm 133, sinabi doon, O kahanga-hanga at kaiga-igaya na pagmasdan ang magkakapatid na nagsama-sama, na nagkakaisa. O sa wika pa natin sa Pinoy, bayanihan. Ang sarap tingnan yung bayanihan. O sa language pa ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, alam ba ninyo kung paano malalaman ang sanglibutan na kayo'y mga alagad ko? No, kapansin-pansin na hindi sinabi ni Christ na sa lalim ng theology o lalim ng doktrina ninyo. Hindi. Bagamat mahalaga yon. Pero yung sinabi niya, yung the way na nagmamahalan kayo sa isa't isa, na nagmamalasakitan kayo. Yun yung ibig sabihin ng communion of the saints, heart to heart unity of hearts, magkakabigkis na puso na kumbaga, ayun, ulitin ko ulit, yung sa kasabihan natin sa Pilipino, sakit ng kalingkingan kapag kinurot ko to, itong ito, itong ito sa daliri ko ngayon, pag kinurot ko yan, aray, pati utak ko nasaktan. Na kumbaga, isang kaliit-liitang miyembro ng simbahan na parang uh, pipitsugin kumbaga o kaya parang uh, marginalized o nasa lalayan lang ng simbahan yan kapag sinaktan mo yun dama ng lahat ng miyembro ng simbahan na kapag inapi mo yon, inapi mo rin ako, sinaktan mo rin ako. No church, may ganyan ba tayong attitude? May ganyan ba tayong samahan sa ating lokal na simbahan? Kung hindi yan nagaganap, o oh, hingi tayo sa Panginoon ng kakayahan na maramdaman niya, na maibalik yan. Yan yung kahangahangang ganda. Yan yung siyang patutuo natin sa, sa sanlibutan na tayo'y mga alagad ni Kristo sapagkat tayo'y nagmamahalan na kapag umiiyak yung isang kapatid, nandudoon ako, na kapag merong prayer request yung kapatid, nakikipanalangin ako. Nagkakaisa na yung tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat, one for all, all for one. Kita niyo yun? Kita niyo yun? Assemble! Assemble! Nagkakaisa. Isa't isa. Saktan mo to, sinaktan mo ang lahat. Body of Christ. Analogy yan ni Paul. Kita niyo yan? Yan ang fellowship. Last pa, sabi ni John Calvin, ito, lahat ng pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa na mananampalataya ay magkakaugnay sa isa. Oh, ang wala akong time to explain this. Pero kung meron kayong Bible, uh, puntahan ninyo itong Mark chapter 10 verse 28 to uh, ah, 30. Ay, wala na akong time to explain this. Kasi kung babasahin ko to, may something na yung mind ko kasi pag nagbasa ng talata, nag-explain ng something, wala na akong time. Pero basahin niyo yan, ulitin ko, Mark chapter 10. okay mamaya, ano ko sa chat, Mark chapter 10, Marcos, New Testament yan. Mark chapter 10, verse 28 to 30. Diyan natin makikita yung sinasabi dito ni Calvin, ni John Calvin. Magkakaugnay. Pag pinagpala ka kapatid, para rin akong pinagpala. Now, just a matter of illustration ganito. Since nandiyan dyan yung aking mga kabarkada o ka, kakoy no niya actually na sila jacket. For example, pag mapunta ako ng Baguio, okay? Pag mapunta ako ng Baguio, hindi ako mamamroblema sa aking tutulugan. Bakit? Kasi may kakoy no niya ako eh. Hindi lang kabarkado kaibigan kundi kakoy nun niya. Nandiyan kasi si Rambo. <laughs> So kapag nandiyan ako, uy, tol, ganon. Meron akong pupuntahang bagay, biruin mo yan ha. Hindi niya naman ako kapatid sa laman o sa bituka o kaya ya, sa ina. Pero meron akong tutulugan sa Baguio kapag napunta ako dyan kasi meron akong kapatid na kristyano. Kita mo yan? kapatid na kristyano na alam ko na hindi niya ako pababayaan. Bakit? Hindi dahilan sa uh, anumang dahilan, kundi kasi dahil mahal niya si Jesus, mahal niya rin ako eh. Kahit ang layo ko, kahit may distant relationship kami ngayon ni Rambo, pero kapag napunta ako dyan, alam kong hindi ako mapapabayaan sapagkat sasaluhin ako ni Rambo. Kita niyo yun? Isa lamang yan na katangian or feature, maliit na katangian ng ibig sabihin ng yaman ng koinonia. That's why sa totoo lang, all for one, one for all. The success of one is kung tutuusin sa paningin ng Diyos Ama at ng ating ulo na sa Yeso Kristo, ang success ng isang Kristiyano in the final analysis ay success ng Iglesia. Oh, oh. hallelujah. Parang gusto ko dito lumuhod na at magpuri sa Panginoon. Pero yun nga, may ganyan bang nasasalamin ang sanlibutan sa atin mga kapatid? May ganyan ba? Kung wala, magsisi tayo sa ating pagkukulang at humingi sa Panginoon ng kakayahan na maisabuhay at maipatotoo yan. Yan ang fellowship definition by description na makikita natin sa bagong tipan. Okay? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagbubulay na ito. Thank you po sa mga dumalo. Alam ko na meron kaming disadvantage online. Meron din kaming, uh, in a sense, parang disadvantage sa physical or local fellowship. But Lord, oh, next time matututunan namin na kahit malayo, merong fellowship. And actually ngayon, natutunan namin na yung fellowship pala, yung essence non spiritual. So kung nagkakaisa kami sa puso, kahit may distance, kahit online, kahit electronic yan, kung meron kaming Holy Spirit sa puso namin, malayo man kami o malapit, iisa kami, may koinonia kami. Lahat ay dahil sa dugo ni Jesus na luminis sa amin at nang dahil sa Parakletos or Holy Spirit na nananahan sa amin ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, mapapuri ang Kapanginoon sa pagbubulay mo ito. Amen.